Deuteronomio, Kabanata 29 Ito ang mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab, bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, Hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit, hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. Apat na pung taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin Ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo rito, dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan. Ngunit, nagapi natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni Naruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya Sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ngayon, narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh. Ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal, ang mga mandirigma ng Israel, ang inyong mga asawa at mga anak, at kahit ang mga dayuhang nagsisibak ng kahoy at nagiigib ng tubig para sa inyo, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang kanyang bayan at siya ay inyong Diyos tulad ng kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang kasunduang ito ito'y hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pila at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo ay may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosa ng mga bansang iyon. Baka sa inyo ay may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito, ay sabihin niya sa kanyang sariling, hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao. Sa halip, ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa mga lipi ng Israel upang ibuhos sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng salinlahing susunod sa atin at ng mga dayuhang mula sa malalayong bansa ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupaing tinupok sa pamamagitan ng asupre at tinabunan ng asin kaya't kahit damo ay hindi tutubo roon. Gaya na nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Zebuim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit. At sasabihin ng lahat ng nakakita nito, Bakit pinuksan ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay, sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila'y naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi nila kilala at ipinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Yan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang mga sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman.